الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, lih salatu wa selam, njegovu porodcu, časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Uvaženi braćo i poštovani sestre, na samom početku, prije nego počnemo izlagati, želim da poselam i vas, a isto tako da iskoristimo priliku i da našu braću koja nisu mogla da večeras budu ovdje s nama, već nas prate putem interneta. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Isto tako prije nego počnemo govoriti o jednoj velikoj temi, o najvećem insanu koji je kročio planetom, u Muhammedu salatu wa salam, taj isti poslanik nam je rekao jedan hadis gdje kaže nije zahvalan Allahu onaj ko ne zahvaljuje ljudima. Pa radeći po tom hadisu, ja se zahvaljujem svima onima koji su bili razlogom da se mi večeras okupimo, a mnogi su bili razlog, ali ja moram izuzeti jednu osobu, našeg Efendiju. On već dva dana probija duboko u moje srce i gotovo, ja sam, znači razbio mi je sistem. Znači, Allah Đelšanu zna da sam ja za ova dva dana zaista mnogo toga čuo Efendi pozitivnog i jednostavno on je ušao u moje srce i ne znam da li će ikada više izići. Molim Allah Đelšanu da njega posebno nagradi za sav trud kojeg je uložio u ovo veliko zdanje i molim Allah Đelšanu da to bude razlog njegovog ulaska u džennet Amin, ja rabbel alemin. Braćo moje, draga i uvaženi sestre, družimo se večeras sa osobom za koju su nevjernici kazali da je najutjecajnija osoba u historiji čovječanstva. Jedan nevjernički autor napisao je knjigu u kojoj je stavio stotinu najutjecajnijih osoba u historiji čovječanstva. Od Adema selam do nas. I znate koga je stavio prvu? Muhammed alaihi salatu wasalam. Pa se mi večeras družimo sa kaplicom. Kaplica samo jedna i života Allahu poslanika alaihi salatu wasalam Živimo sa ashabima da vidimo kako su oni živjeli s poslanikom, alihi selam. I na kraju, znači tri su dijela predavanja, u prvom dijelu govorimo o Muhammedu, alihi selam. U drugom govorimo o ashabima, kako su oni živjeli s poslanikom i na kraju šta je naša obaveza prema poslaniku u današnje vrijeme. Na samom početku, braćo moja draga, moramo kazati da je predamnom velik zadatak. Govoriti samo o jednom segmentu poslanikovog života treba predavanja puno, a kamoli o cijelom poslaniku govoriti u jednom predavanju. To je nemoguće. Pa će tu biti samo kapljice, kapljice. O poslaniku su ispjevane pjesme, napisane knjige, izrečeni stihovi, održana predavanja, kazane ilahije, kaside. To je jedno veliko more. I ja kad sam pripremao ovo predavanje, bio sam pred jednim velikim okeanom, nisam znao šta da uzmem, šta da ostavim. Pogledajte Allahovog poslanika prvenstveno kroz prizmu njegovog gospodara eh, Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahov poslanik toliko je spoznao svoga gospodara, kao što je došlo u hadisu Aiše, po cijelu noć bi stajao u noćnom dobrovoljnom namazu. Nije u farzima. Mi imamo problem da uspostavimo farz. A Boži poslanik alihi salatu wasalam i zahvalnosti prema Allahu. A vidjet ćemo čime, na čemu je zahvaljivo. Znao je doći kući, Kaže Aisha, ima li šta jest? Kaže, nima ništa. Kaže, onda ću ja postati. Je ikad iko od vas zapostio zato što nima šta jest? Muhammed a.s. jest više puta. Ali je cijelu noć stajao na noćnom namazu i plakao pa kad ga Iša pita, kaže Allaho poslaniće, ma tebi Allah sve oprostio što ti toliko klanjaš. A Iša kaže, pa zar da ja budem nezahvalan Allah? A u svojoj kući nema datuli. Znao je doći siroma ili žena, siromašna i traži sadaku. I žene Božijeg poslanika pretraže kuću i nađu jednu datulu. Ali taj poslanik je stajao cijelu noć u noćnom namazu. Isto tako, kada bi nastupio farz namaz, Boži poslanik iz žudnje ka Allahu Đelešanuhu, svjestan da stoji pred Allahom u tom momentu i sa njim razgovara, kaže, Bilale, pruči nam i kamet da se malo odmorimo, da se malo osvježimo. Ja, rab. Zamisli da ti danas kaže neko, ideš pred prijesednika neke velike države, ti bi cijeli dan šta ću obući, kako ću, šta ću pričat a mi imamo priliku pet puta dnevno da stanemo pred gospodara zemlje i nebesa. Pa je poslanik bio svjestan toga. Zato je govorio, Bilale, odmori nas namazom. Mi kažemo, jesto dužio, ko hođa teraviju. A hođa klanjao 15 minuta teraviju. A to je razlika jer mi nismo svjesni. A Muhammed alaihi salatu je bio Znao je Boži poslanik iz njegovog odnosa prema Allahu, naiđe putem i vidi datulu. To kod nas, to kod nas na selu, isto kod vas, naiđeš pala jabuka na put. Malo je otareš i pojdeš, tako sam pojeo stotinu tuđih jabuka. Na selu padne na put u prašinu, poslanik naiđe pored jedne datule, kaže da znam da nije sadaka, ja je pojeo. Ja, rab, ja, rab, koja je to pobožnost? Koji je to odnos prema Allahu? Sadaku neće da pojedi datulu jednu ako nije ispravan i halal i metak. A kod nas samo nek idu u žiro račun nule. Haram, halal, ukro, kamata, sakrio, zezno, prevarju. Ima li nula? Ima. Daj, daj, trpaj usta samo. Ja rab, ja rab, poslanik neće datulu. Datulu. Od nas čitav život se komšije ubijaju. Pomakni menju gore, pomakni dole. Moja je zemlja, tvoja je zemlja. Poslanik neće datuli. Isto tako, to je samo jedna kaplica. Druga kaplica njegov odnos prema suprugama. Danas oni koji su imali, imali su priliku. Pogotovo žene, da su znale kakav će biti ders one bi došle, ubacivali bi dole pare, ne bi nakuplja nakupila se kutija puna. Odnos prema Bo, Božiji poslanik prema ženama. Ja rab. Kod nas ako jednom ženi opereš suđe, papučar, kaže gotovo, boji se ženi, gotovo. Ja rab. A pogledajte poslanika, ali i salatu selam, kaže najbolji. Pazi, znaš što znači najbolji? Halo, najbolji! Od vas su oni koji su najbolji prema svojoj supruzi. Možda budeš najbolji. E ovdje se natječi, paša. Ovdje. Nemoj se natječat da ćeš ići u diskoteku. Ne. Nemoj se natjecati ići na koridu. Ne. Natjeti se da budeš dobar prema ženi i djeci. Poslanik to rekao. Sa svojom ženom, a išom, dva puta se utrkivo. Jednom kaže Iši, hajmo se potrkat. I Aisha ga pobjedi. Prošlo vremena, kaže Iša, ja sam to zaboravila. A poslanik nije zaboravio jer pobjedila ga. Opet išao u jedan pohod, hadis vjerodostojan. Sve što večeras spominemo vjerodostojno. Kaže Iša, hajmo se opet potrkat. Kad je on pobjedio, kaže, e, ovo ti je za onu prošli put. To je sune. Pogledajte harmonije u braku. Pogledajte njegovog odnosa. Jesmo se mi ikad potrkali sa ženom? Nikad mi to ne znamo. Mi nemamo vremena, valja buljit u španske serije čoveče. U italijano valja gledati u filmove. A kamo da imaš vremena svojom suprugom? Hajmo ženo da vidimo ko je brži. Ma idi, goni se, ko će se trkat s tobom. Zato nas naše žene mrze, kamo li ko drugi na planeti. Poslanik je imao toliko žena, nakon njegove smrti nikad, ni jedna žena o njemu nije prenijela riječ negativno. Jadan ti kruh, da nama neko rekni našim ženama, da recite šta znate o svom čovjeku. Koji? Pa to ne bi moglo stati u najveću svesku negativnih osobina, šta mi toga imamo. O poslaniku njegove žene nakon smrti. Hajde dok je bio živ, ok. Poslije smrti, ni jedna žena Božijeg poslanika će o njemu negativnu prenijel, Nema! To je Allah poslanik alaih salatu wasalam. Kažu njegove žene, Boži poslanik nam je pomagao u kući. Ušivo je odjeću, pravo je suđe, sam sebi izmetio. Halo, ponesi mi ženo, vamo, nema tu zna... Ponesi sebi, bola, neće ti puknit leđa. Neka, što sam se ženio? Boži poslanik, izmetio sam sebi. Muzo, kaže ovcu. Bio je pod navnim znacima normalan insan. Isto tako, privatao savjet svojih supruga u najvećim pitanjima. Teško pitanje, rat. On pita žene, šta mislite vi da treba uraditi? Kažu, tako uradi, on tako uradi. To je Allah poslanik alihi salatu wasalam. Pogledajte njegovu drugu kaplicu, odnosno treću, odnos prema komšiji. Kaže Allahu poslanik, pazite, historija čovječanstva je doživjela procvat sa islamom. Prijašnji sistemi nisu znali šta znači odnos prema komšiji. Pa je došao islam, pa je podigao komšiju na nivo da se vezuje za njega tvoje vjerovanje. Dođe čovjek, kažu Allahovom poslaniku, slušajte hadis, dobro ga zapamtite, naročito vi ovdje gdje živite. Kažu Allahom Poslanik ima jedna žena, puno klanja, puno posti, puno daje sadaki, puno svega, ali kaže jezikom uznemirava komšije. Znate što je rekao poslanik? Što misli sad da mi kažemo za nekog od nas? Klanja, posti, daje pare, ali nije dobar s komšijom. Ma ko kruh je dobar, pusti komšiju čoveče. Kaže Boži poslanik, kažu puno posti, puno daje sadaki, puno klanja, ali kaže vrijeđa komšije uđe džehennem. Ja rab u džehennem zbog komšije što ga vrijeđaš jezikom. To je islam, to je Muhammed alehi selam. A kažu ima druga, pomalo klanja, pomalo posti, imamo sadaki, ali kaže ne vrijeđa komšije, ona će kaže u U drugom vjerodostojnom hadisu Boži poslanik se tri puta zaklinje Allahom. Poslanik i zaklinje se, kaže Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Tako mi Allah, kaže, ne vjeruju. Ta, tri put ponavlja, tako mi Allaha nije vjernik. Kažu Allahu posljednice ko, koga ciljaš? Onaj kaže od koga nije siguran njegov komšija. Pogledajte, poslanice kunje da nije vjernik onaj ko nije dobar sa svojim komšijom. Isto tako, kaže Boži poslanik se letu wasalam, nije prestao Džibril da mi govori o komšiji, koliko je komšija bitan. Ja sam, kaže, mislio da će on biti meni nasljednik. Znači moja me djeca nasljeđuju i komšija će biti nasljednik u islamu. Koliko me, kaže Džibril, neprestano pazi na komšiju, pazi na komšiju, pazi na komšiju. Boži poslanik je imao jednog židovskog dječaka koji mu je pomagao Božijem poslaniku kao u hizmetu mu je bio. Pa kada su nastupile, razbolio se taj dječak, hadis u Buhari, Božji poslanik ima vremena Prijesednik državi ima ženu, ima djecu, ima mu džami, daje fetve, sve je on. On ima vremena da posjeti židovskog dječaka. Nije to Ebu Bekrov sin, nije to Omerov sin, nije to Alin sin. Ne, židovski dječak, to je islam, to je sunnet. Otišao Boži poslanik da ga posjeti. Pa kad je vidio da dijete umire, kaže primi islam. Pa je dijete pogledalo u svog babu, kaže babo, pokori se. Pa izišao Allahu poslanik iz vesel. Kaže, hvala Allahu što ga je Allah mojim sebebom spasio iz vatri. Pa je poslanik imao vremena da obiđe svoje komšije koji su nevjernici. Isto tako, ako pogledate u odnos Božijeg poslanika prema bijedi i sirotinji, mi danas, većinom vi svi dole, u Makedoniji, u Bosni imate sirotinji, imate bijedi, Kakav je naš odnos prema njima? Je li volimo da nas ne vidi na putu ili volimo da nas vidi? Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, onaj ko se brine, hadis u Buhari, da neko ne pomisli Pezić o Grajso, onaj ko se brine o hudovici i ko se brine o bijedi, on je na deređi i stepenu muđahida na Allahovom putu. Ili je na stepenu onoga ko po cijeli dan posti i cijelu noć klanja dobrovoljni namaz. Ste vidjeli šta znači brinuti se o siromasima, o ženama koje nemaju muževe. Allahu poslanik je znao, za njegovog vremena je bilo u meščidu, jedan dio mešćida u kojem su živjeli siromasi. Pa je znao te siromahe puno puta uzijeti svojoj kući da ih on nahrani svojom hranom. Pazite, jedan od pokazatelja savršenstva vjere Islama i uzvišenosti poslanika jeste njegov odnos prema zarobljenicima. Vi znate što znači imati zarobljenika? Boži poslanik je poslao jednom izvidnicu pa su dovijeli jednog čovjeka, uglednika iz jednog plemena. Od Jemami, mjesto koje se zove Jemama, ufatili su njihovog poglavara. Zvao se, zvao se Sumame ibn Uthal. Sumame ibn Uthal. Pa ga je Boži poslanik naredio, zavežite ga, kaže, u džami za, za stup i neka ga. Pustio mu tri dana da gleda kako ashabi žive, kako klanjaju, kako se grli, kako se ljubi, kako plaću u namazu. Neka ga tu, hranite ga, budite prema njemu pažljivi. Zarobljenik. Nakon tri dana kaže, pustite ga. Otišao je do prvog mjesta gdje ima vode, do bunara, okupao se, vratio se, kaže Ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammed Rasulullah. Allahov poslaniće, nije bilo lica, niti je bilo vjeri, niti je bilo zemlji, da mi je bila mrža od tvoje zemlje i tvog lica i tvog grada. Ali tako mi je Allah za ova tri dana, ovo što sam vidio, tvoje lice mi je sad najdraže lice, tvoja zemlja mi je najdraža zemlja, Tvoji asabi su mi najdraži ljudi. Tvoja vjera mi je najdraža vjera. Odnos prema ratnim zarobljenicima. Isto tako, njegov odnos prema onima koji su ga vrijeđali i udarali i napadali. Haj dobro, prema komšiji koji ga ne vrijeđa, ok. Otišao je Božji poslanik u Taif, hadis vjerodostojan, da pozove ljude u islam. Pa su oni gore, uvijek imate po selima i gradovima, oni ološa. Pa su oni njima rekli uzmite kamenja, istirajte poslanika kamenicama. Pa su ga gađali kamenjem da su mu glavu razbili. Pa Boži poslanik krenuo ka Mekki, kaže kad vidim iznad sebe neki oblak, kad ono Džibril alaihi selam, pa kaže Džibril o Muhammede, evo ti Allah šalje meleka koji je zadužen za brda. Pa je došao taj e, melek Božijem poslaniku, kaže Esselamu alejke ja Rasulallah. Allah je čuo šta je tvoj narod rekao tebi. Hoćeš li da uzmem dva velika brda i da sravnim na Taif? Šta misliš da tebe neko izvrijeđa i sve dođe sutra i kaže hoćeš da, ga ja malo izboksam? No idi slomi ga, brat I plus daći ti 100 eura. Kaže Allah poslanik, ali pazi, krv teče poslanik. On njih zove, hoće da idu u džennet. Oni ga odbili, iskrvavili ga. Kaže, ne, ne, ne, ne, ne. Možda će Allah dati iz njihovi kičmi da izađe narod koji će Allaha obožavati. Ovi neće, ali i tako je i bilo. Pa su stanovnici Tajfa postali jedni od najboljih muslimana. Šta mislite nekoj sad, hajde neću ja nikoga navoditi, da neko nama rekne ima tamo neka država, ne voli muslimane, bil ti volio da se dva okeana na njih sastavi? Sastavljaj odmah paša, nek niko ne ostani. Nek idu ribe, imaju šta kitov jest. Al poslanik salatu wasalam, vama arsalnake illa rahmetan A mi te nismo poslali osim kao milo svjetovima. Allaha mi svevišnjeg, da ljudi znaju kakav rahmet i kakva milost je u srcu Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Ne samo da je bio milostiv i pravedan prema razumnim bićima, prema životinjama, u islamu, u islamu ovoj savršenoj vjeri. Treba da budemo ponosni ko paunovi što smo muslimani. U islamu možeš zbog mačke otići u džehennem. Halo, gdje to ima osim u islamu? Boži poslanik kaže, žena je ošla u džehennem zato što je zatvorila mačku i nije hranila pa je pustila da tako krepa. Zbog toga će u džehennem. U islamu možeš zbog mačke otići u džehennem. Ja rab. Ja rab ima li veće i bolje i savršenije vjeri. Jedne prilike Boži poslanik u vjerodostojnom Adisu ušao je u jednu baštu. Pa kada je ušao, ugledala ga deva i počela plakat i došla do njega i plaće i ječi, jeca. Pa je Boži poslanik stavio na nju ruku, pa je ušutila. Kaže Allah poslanik, ko je vlasnik ove devi? Pa je došao jedan momak. Kaže, zašto se ne bojite Allaha prema životinjama? Ova mi se sad životinja žali da je patiš gladnom i da je pretovaraš. Ja, rab, njemu su se životinje žalile. Zato što su znali da se imaju kome požaliti. I onda dođu ljudi koji nisu svjesni veličine poslanika pa ga počnu vrijeđati i crtati po karikaturama i tako dalje. Isto tako Braćo moja draga, nakon ovog uvodnog dijela, a o tome, o životopisu, siri Božijeg poslanika mogli bi govoriti mjesecima. To je neiscrpno. Ali nama nije to glavni cilj. Mi muslimani vjerujemo da je to najbolji insan. Da je on najskuplji kod Allaha Đelešanu. Mi želimo da vidimo šta mi imamo obaveza u svemu tome, ali prije toga, kako neko ne bi pomislio pa kaže pa to je bio poslanik, Allah mu pomogao melecima, da vidimo kako su asabi živjeli sa njim. Kako su oni njega doživljavali. Ali mi, pazite, to je savršenstvo Islama. Mi biografiju hadise Božih poslanika imamo zapisane s lancem prenosilaca. Mi danas možemo govoriti o Božijem poslaniku kao da ga sad vidimo. Jer je to sve zabilježeno s lancem prenosilaca. To nema na planeti ličnost da je njegov govor prenešen sa lancem prenosilaca. pa da vidimo kako su ashabi živjeli prema Božijem poslaniku, alaihi salatu wasalam. Jedne prilike Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, vidio jednog ashaba nosi zlatni prsten. Muslimanima je zabranjeno nositi zlato, to smo naučili u Mejtefu. Pa je Božji poslanik došao, uzeo je prstin sa tog ashabove ruke i bacio. I otišao poslanik. To zlato je halal, da će to njegovo zlato da uzme da dade svojoj supruzi. Žena može nositi zlato. Kad je ošao poslanik, kaže ashabi, onom ashabu, eno ti prsten, idi uzmi prsten, ono je tvoj prsten. Kaže, tako mi Allaha, nakon što ga je bacio poslanik, ne bi ga nikad u životu uzeo. Halal da ga uzme njegov imetak, ali kaže, poslanik ga bacio, ma ne bi ga uzeo nipošto. Ja, rab. A danas kod nas dođeš, kažeš ovo je sunnet. Mora li ozgor, mora li vako, je li vrijeme, nije vrijeme, što ćemo vako, mi ne meremo, mi moremo ashabi bacio prstin. Kaže, uzmi. Ma jok, bre, nema teorije, bola. Umrijem od gladi, neću da to uzmim. Ja, rab. Zato su najbolja generacija. Jer su istinski ostvorili svoje grudi prema Božijem poslaniku, alaihi salatu wasalam. <clears throat> Jedne prilike poslanik klanja pa mu dolazi Džibril u toku namaza i kaže Allahu posljednici imaš na, svojim odjeć, na, na svojoj obući neđaseta. Kako je išao, dodirnuje je neđaset. Pa poslanik skine papuću, ostavi i nastavi klanjati. A slabi klanjaju sa njim. Oni kad su vidi on skinuo papuće u namazu, ne znaju šta je. Odmah svi papuće skinuli, svi bacili papuće. Kaže Allah, posljednji poslije namaza se okrenuo, niko nije u papućama. I što vi skide ste papuće? Pa kaže, mi vidli ti skinu i mi odmah skinuli. Kaže, meni je Boni Džibril došao, rekao da ima neđaseta. Vi koji nema neđaseta na papućama, klanjajte u papućama. Ali kod njih kad se rekne poslanik radio završeno viši. Ja, rab, kod nas kažeš, nemoj bolan muslimanu. Boži poslanik prokleo toga ko to radi. Eh, prije 1400 godina, šta ja znam ko je to rekao? Ashabi, samo vidi, završena priča. Isto tako, oni su, oni su toliko bili privrženi sunnetu. Nisu tu pardona nikom davali. Abdullah ibn Omer, vi znate, Abdullah ibn Omer je bio asab koji je možda najdosljednije sjedio poslanika do najsitnije stvari. Pa jedne prilike Abdullah ibn Omer u hadisu Buhari i Muslimu kaže Boži poslanik je zabranio da neko svojoj ženi zabrani da ide u džamiju. Znači muslimanu kad žena kaže hoću da idem u džamiju ne smiju ju zabraniti. A jedan njegov sin od Abdullaha ibn Omera, unuk od Omera, bio ljubomora na ženu, kaže, ja ću tako mi Allah svojoj ženi zabraniti. Ne dam ja da ide u džamiju. Kaže mu njegov babo, halo, halo bolan, ja ti kažem, poslanik zabranio da se, znači moraš joj dopustiti, ti kažeš, kažeš da ćeš zabranjivati. Pa kažu prenosioci, nikad se Abdul, a nikad se Ibnu Omer nije tako ono ljutio ko taj dan. Kaže, ja ti govorim poslanik, ti meni kažeš ja se neću pokoriti. Jedan stari ashab, Boži poslanik je zabranio da čovjek uzme kamenčić i da ovako gađa ljude kamen. Kamenčić mali. Pa jedan ashab kad je sjedio sa sam uzme kamenčić i gađa. Kaže mu taj stari ashab, kaže, o sine moj, Boži poslanik je zabranio da se kamenčićima ljudi gađaju. Omladina, ko omladina, vas da omladina bila omladina. Prošlo malo on to zaboravio. On opet uzme kamenčić i opet gađa ljude. Poslušajte šta mu kaže ovaj čovjek. Ako umreš, ja ti kaže govorim, rekao poslanik, nemoj gađati kamen, ti opet gađaš. Ako umreš, ja ti neću doći na dženazu. Ako se razboliš, neću te obići. I od danas i s tobom do sudnjeg dana neću nikad progovoriti. Nema u njih ovako onako, pravo paša. Kaže, ja ti rekao poslanik zabranio, halo ti da li gađaš. Ako umreš, nema ti mene na dženazu. Razboliš se, umri. Nema, kaže. To je sunnet Božih poslanika, alaihi salatu wasalam. Isto tako, poznat ja sam Kabinu Malik, jedne prilike je dao jednom čovjeku pare. Ogromne pare. Pa je došao taj čovjek u mešćid i treba da prati mu dug, pa se posvađali. Allahom poslanik u svojoj kući tamo čuje neko galami u džami, galama. Allahom poslanik sam provirio, kaže šta je? Pa kaže Abdullah ovaj, sam kaže dao sam ovom čovjeku pare pa sad belaj kako će vratit. Kaže Allahom poslanik, o Ka'b ibn Malik, pola duga odmah halali. Kaže Allahom poslanik, halalio sam. Završi, možda milijarda, možda milijun, nema pitanje zašto. Kaže Allahom poslanik, koliko? Pola? Halalio sam mu, kaže odmah pola. Kako su se oni pokoravali? Pa poslaniće, pa znaš šta je, puno mi je dužan, nemoj Boga ti pola, pa more malo manji? Je li pola? Završeno, kaže Allahu poslaniće. Isto tako, dolazi Ebu Sufjan dok nije bio primio islam. Dolazi u Medinu, a Ebu Sufjanova čerka je bila žena Božijeg poslanika, umu Habiba. Pa došao babo kod svoje čerke kad je došao on kod svoje čerke, hoće da sjedne na šilte na kojim se spuža, na kojim sjedi poslanik. Kaže mu njegova čerka, umha Biba, čekaj, čekaj, halo, halo, čekaj. Deda smotam, kaže, tu spužicu sjedi na zemlju. Kaže, čeri, šta je? Pa kaže, to je spužica Božijeg poslanika, kaže, ti si nečist, kaže, ne moraš ti sjet na njegovoj spužici. Čerka kaže svom babi Ebu je bio veliki insan u, u Meki. Ne možeš, ti na poslaniku i kaže, neki sjedi na zemlju, ti si, kaže, nečist. Ja, rabi, koja je tu iskrenost? Nema smetnje da Ebu Sufjan sjedi na poslanikovom mjestu, tu uopšte Ali pogledajte kako su oni volili poslanika. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Džabir, ja sam toliko volio poslanika, ja ga se nisam mogao nagledat. Sad, kaže, tako mi Allah da mi reknete da ga opiša, ga ne bi znao opisat. Ja ga se nisam mogao, kaže, nagledat nikako. Ne bi ga, kaže, mogu Boga mi opisati. Toliko sam ga, kaže, volio. Kaže Enes ibn Malik, radi Allahu ta'ala anhu, jedne prilike nas jedan asa pozvu na ručak. Pa nam iznio, kaže, čorbu u kojoj je bilo tikvi. Pa sam ja vidio kako poslanik punoj čorbi sve traži tikvu. Ja sam, kaže, automatski zavolio tikvu. Od tog dana, kad sam vidio da poslanik voli tikvu, ja odmah volim tikvu. Drugi ja sam, kaže, jedne prilike sam čuo da je poslanik rekao, sirče je lijep začin. Ja sam, kaže, od tog dana odmah zavolio sirče. Samo čuo da je poslanik rekao, sirče valja. Odmah, kaže, ja sam to zavolio. Oni su toliko bili spremni da se pokori. Čak nešto voliti, ne voliti, oni su automatski to, znači, prihvatali. Isto tako, vraća moja draga, u nekim sitnim stvarima, da ne povjeruješ, dolazi avija ibn Korra kod Božije poslanika sa svojim sinom. Pa bilo ljeto. Pa Božiji poslanik raskopću malo košulju, raskopćana dugmadi košulje. Kažu ashabi, nakon tog dana, taj Muavija ibn Korra, bez obzira bilo ljeto ili bila zima, hladno ili toplo, nikad ga više u životu nismo vidjeli da je zakopčio košulju. On je jednom vidio poslanika da je otkopčio košulju. To nije sunnet ljudi. Poslanik lako otkopčio košulju. Kaže, nikad više u životu nije zakopčio košulju. Hoće da bude ko poslanika, ali Ljeto, zima, puše, on slijedi poslanika, ali se je sram otkopča nam u košulju. Ja, rab. Ja, rab, kakve su to duše bile. Kako su oni dosljedno slijedili Muhammeda alihi salatu wasalam. Isto tako, kada je Boži poslanik bio na Uhudu, pa vi znate da je malo falo da poslanik pogini. Pa jednoj ženi je poginuo na Uhudu muž. Poginuo joj brat i otac. Pazite, poginuo joj muž, brat i otac. To su najbliže osobe. Kažu njoj kad su krenuli muslimani sa Uhuda, kažu poginut je muž, poginut je sin i otac. Kaže ona, ali šta je bilo s poslanikom, to mene interesu. Kaže, on je živ. Neka ja ne vjerujem, daj da ga vidim. Kad je ona vidjela poslanika, kaže, Allahu poslaniće, nakon tebe, sam si ti živ, svi mu sibetu si mi malehni. Ja, rab, poginuo joj muž, poginuo joj brat i poginuo joj, znači, otac u jednom danu da ti poginu tako tri velike osobe. Samo kaže, daj da vidim poslanika, ne vjerujem. Kad je vidjela, kaže Allahom poslaniće, nakon tebe svi su musibeti mali. samo nek ti živ. Ja, rab. Ja, rab. Koja je to iskrenost? Koja su to srca? Isto tako, Braćo moja draga, nakon što smo vidjeli sunet Božijeg poslanika, nakon što smo vidjeli i trebali smo u svemu tome da se preispitamo kad su u pitanju asabi, kako su oni dosljedno slijedili poslanika, da vidimo naše obaveze u današnje vrijeme prema poslaniku, ali ih salatu Prva stvar, mi moramo vjerovati istinski u njega. Šta znači istinski? Vi dođete našem nekom insanu s naših ti govornih područja, Balkan, pričaš mu o džennetu, džehennemu, ma kaže, ko je se tuda vratio? To kao da je, kaže, ono poslanik što je govorio o džennetu i džennetu, to je slago Boži poslanik. Pa moramo vjerovati u Muhammeda alaihi salatu da ga je Allah poslao. Da sve što je rekao o vjeri, je apsolutna istina. Ona jantiku anil Hewa, in huwa illa juha. On ne govori po hiru svome. To je apsolutna istina. Boži poslanik kada govori o vjeri apsolutna istina. Pa moramo vjerovati da je od Allaha. Moramo vjerovati da je dostavio poslanicu. Moramo vjerovati da je njegova poslanica apsolutna istina. Isto tako, moramo vjerovati da je on pečat svim poslanicima i nagovijestio je dolazak lažnih poslanika. Vi danas imate našeg naroda, vjeruju da ima danas poslanika. Ja sam upoznao ljude, idu dole po Indiji i kažu imaju poslanici. Pa je Muhammed alaihi salatu wasalam posljednji poslanik. On je poslan cijelom svijetu. Nekada nam se desi, pa nam ljudi hoće da unesu, kaže, pa poslanik je poslan Arapima, jest on poslanik, ali Arapima. Laž, neistina. Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže u hadisu Buharije i muslima svi prijašnji poslanici su bili slati svom narodu, selu, gradu i tako. A mene je, kaže, Allah poslao cijelom čovječanstvu. Od istoka do zapada Muhammed selam je poslan svima. I njegova poslanica je sve prije derogirala. Boži poslanik kaže, ne postoji ni jedan kršćanin ili židov. Čuje za mene, čuo je i ne pokori se, a da neće u vatru. Pa je njegov sunnet derogirao sve prijašnje objave. Isto tako, moramo se paziti. Mi nekad nerijetko uletimo da ne uradimo nešto što anulira sunnet Božijeg poslanika. Mi nekad vidimo neko nešto radi, ali ne znamo to. Danas nam je jedan brat pričao, nećemo ga imenovati, tu je, među nama. Kaže, kad je nekad birvatile prije 10 i 12 godina moj, kaže, babo pustio bradu, ali brada je, kaže, bila 3 milimetra. Mi, kaže, svi u kući, sinovi, i čeri i zet, svi smo prestali sa njim pričat. Nećemo pričat sa njim, što je pustio bradu samo 3, 3 milimetra. Pa moramo paziti, ako nešto ne znamo, da pitamo. Šta je sunnet poslanika? Nekad imate ljudi, vidi neko skratio vlače. E, kaže, eno ga ko skakavac. Da se nekad ne ismijajemo sa sunnetom Božijeg poslanika. Čovjek hoće li nositi kratke hlače ili neće, tu je pitanje. Ali da se ne ismijajemo sa vjerom. Moramo paziti. Danas nama mediji, mi nismo svjesni, mediji nama, eh, ovo treba, ovo ne treba. Nekada nas uči da nešto što je sunet Božijeg poslanika, da je to neispravno. Nama je sunet Božijeg poslanika najpreća stvar. Pa se moramo paziti da neku osobu, ako nešto ne znamo, pusti. Vidiš tamo nekog insana, nešto praktikuje, šuti. Pazi da ne ismijavanje sa vjerom je krupna stvar. Čuvajte se tako mi Allah, ja sam svojim ušima slušao mnogo ljudi kada se ismijavaju sa propisima, iz neznanja. Ali je to krupno, ismijavanje sa vjerom je opasna stvar. Pa je obaveza da se pazimo takvih stvari. Ako vidimo da neko nešto praktikuje, lagano kažeš što ti to radiš, ima li za to dokaz i tako dalje. Ali ne da se ismijajemo sa bratom muslimanom, nikako. Isto tako, Obaveza, braćo moja draga, poslanik, Allah ga je poslao kao milo svjetovima, ali je obaveza se pokoriti. Imate ljudi kaže, naša vjera Kur'an. Ne, to je neispravno. Naša vjera je Kur'an i sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Nemoguć. Daj nek mi neko kaže u Kur'anu gdje piše koliko rekiata ima podne, Kindija, akšam, nama. Nema. Pa nam je sunnet Božijeg poslanika pojasnio kako klanjati, kako hađ obaviti, kako postiti i tako dalje. Pa nam je obaveza u životu. Allah Đelšan na koliko mjesta govori pokorite se Allahu i njegovom poslaniku. Pa kada čujemo hadis u Buhari, hadisu Muslimu ili u drugim zbirkama koji je moramo se pokoriti, braćo moja draga. Ashabi na Uhudu, Poginulo je 70 ashaba najbolje generacije, sam su prekršili jedan sunnet. Boži poslanik kaže, budite na tom brdu, nemojte silaziti sa njega kada bi dole vidjeli da nas ptice nosi. Oni kad su vidjeli mušici meke kao poraženi, odoše, ma hajmo, kaže, mi dole pomoć sabira tratni plin. Kaže im vođe, ljudi, znate da je poslanik rekao ne smijemo silaziti. Ma kaže, završena bitka, hajmo. Pa su sišli pa je konjica zaobišla oko, oko Uhuda i muslimani su poraženi zbog jednog samo prekršaja i ubijeno 70 ashaba zbog jednog prekršaja. Ja rab. A koliko mi danas imamo prekršaja u životu? Pa je, braćo moja draga, sunnet Božijeg poslanika, obaveza slijed svakog, kad kažemo sunet Božijeg poslanika, u sunnetu imaju dobrovoljne stvari, imaju obavezne. Ali kada nešto vjera naredi, kaže Allah Đelešanuhu, ma kane li mu'minin, wala mu'minetin, idha qada Allahu wa rasuluhu emra, en yakuna lahum khiratu min emrihim. Nema pravo ni mu'min, ni mu'minka, kada Allah naredi i poslanik naredi, da oni po svom nahođenju postupaju. Semi'na wa atana, rekao Allah, rekao poslanik, mi samo možemo reći, mi se pokorajemo. Isto tako, jedna veoma opasna stvar – Kaže Allah poslanik ali se latu sam, pazite ovaj hadis, morate ga naučiti. Svi sljedbenici mog umeta će, kaže, ući u džennet. Osim ko odbije. Kažu, ja sabi, Allah poslanik, zar neko neće u džennet? Zar neko? A, da vidimo šta kaže poslanik. Kaže, onaj ko se meni pokori, taj će u džennet. Ko se meni ne pokori, taj odbija, odbija da ulazi u džennet. Pa je, braćo moja draga, pokornost poslaniku uvijek da se uđe u džennet. Svi sljedbenici moga umeta će u džennet osim ko odbije. Kaže sad, kako će neko odbiti? Onaj ko se pokori i meni, on će u džennet. Onaj ko mi se ne pokori, on je odbio, sam odbio, neće u džennet. Isto tako, braćo moja draga, ljubav prema Božijem poslaniku je jedna od obaveza prema poslaniku. Ali ne ljubav, ono kad ja volim poslanika. Mi tako mi Allah, što smo večeras ovdje došli? Jer volimo vjeru, volimo poslanika. Ali isto tako, nije dovoljno samo da čovjek kaže ja volim. Iz nečega što volim mora nešto proizići. Pa ljubav poslanika ljudi ne znaju na, na kojoj deređi to mora biti. Čovjek mu'min, da bi bio potpunog vjerovanja mora poslanika voliti više nego sebe i svoju djecu. Omer, znate ko je bio Omer? Omeru je poslanik garantu u dženetu više hadisa. Jedne prilike mu kaže poslaniće, ja tebe volim od svih ljudi na planeti više, ali samo od sebe te ne volim više. Sebe volim više nek tebe. Omer iskren. Kaže Omere, ne može. Moraš me voliti više nek sebe. Kaže, nisam znao poslaniće. Sad te odmah, vidi Omera, u njega odmah instalira program, gru. Kaže, sad te odmah volim više nego sebe. Kaže, el ane ja Omer, sad si Omer upotpunio svoj iman. Pa poslanika, vraću moja draga, treba voljeti više nego što insan voli sebe. Jedne prilike dolazi Asa poslanik, kaže Allahu poslaniće, ja budem kod kući, pogledajte ljubav njihovu. Ja, kaže, budem kod kuće i sjetim se tebe. I kaže, ja ne mogu, se smiriti samo da dođem tebi u da te vidim. Kad te vidim, ja se smirim. Ali onda mi kaže, naumpadni, šta kad uđemo u džennet, ti ćeš u velike deređe, a mi ćemo dole negdje biti. Ja, rab, o čemu su oni mislili? Šta ćemo bez tebe poslaniće u džennetu? Kaže Allah poslanik se salatu sam, povodom toga su objavljeni oni ajeti, ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين do kraja ajeta oni koji se pokori Allahu i poslaniku oni će biti sa poslanicima i pravednim i šehidima i tako dalje oni će sa njima biti u džennetu kaže Enes ovo zapamtite večeras Moramo se svakodnevno preispitivati. Volimo li glumce, igrače, futbalere ili poslanika Lisera. Jedne je prilike dolazi čovjek Božijem poslanik, kaže, poslaniće, kad je sudnji dan, daj nam reci da znamo. Kaže poslanik, da mu rekne, to pitanje koje si pitao ima nešto korisnije. Kaže, a šta si ti, bolam, pripremio za sudnji? To je bitno. Kad će sudnji dan, to ne zna niko. Ali nas interesuje šta si pripremio, kaže poslanik. Mada te neha. Šta si ti pripremio? Kaže, Allah, nisam ništa puno. Klanjam, postim, ali kaže, ja volim Allaha i njegovog poslanika. Kaže Allahu poslanik, to je nama danas moštuluk. Ente namen Ti ćeš, kaže, biti na sudnjem sa onim koga voliš. Enes, prenosi od hadisa, on je poslaniku bio deset godina sluga. Kaže, nikad se mi, ashabi, nismo obradovali nečemu ko tom hadisu. Kaže, ja volim Ebu Bekra, ja volim Omera, ja volim Osmana. Enes govori, ja volim poslanika, i nadam se da ću zbog te ljubavi sa njima biti na sudnjem danu, a ja, kaže, nisam uradio dobrih dijela koliko su oni uradili. Pa postavi sebi pitanje, ali istinsko, ne moraš Peziću kazivati ni Efendiji. Koga ti voliš? Allahom ti se kunem. Evo imaš noćas priliku da budeš na koncertu. Ali očekuj da budeš na koncertu na sudnjem danu sa tom ekipom. Pa ako ti je drago s njima, hajde odmah ustani na podersa, idi. Slobodno. Ja neću. Ja hoću da budem s poslanikom. Ne mereš dvije strane, paša. Bio na dersu, pa bit ću ja i s i s poslanikom, ali malo i s pjevačima. Ne mere, ne mere, ne mere. Tamo ili vamo. Kažu učenjaci u jednom srcu. Nema mjestu za muziku i za Kur'an. Jedno drugo se guraju. Ne mere obodvoje. Ili ćeš volit Kur'an, ili ćeš volit muziku. Pa izaberi koga voliš. Ali budi sa njim spreman biti na sudnjem danu. Bogam ja sa ne bi bio. Ne daj mi Bože ja hoću da budem sa Muhammedom a.s. Hoću da budim sa poslanicima i sa sahabima. Dobro se preispitajte koga volite. Dobro se preispitajte koga volite. Mi moramo Muhammed alihi selam voliti više nego sebe. A neću da govorim tako mi svevišnjeg Allaha ti tamo, ne govorim konkretno ništa za večeras, generalno toj našoj omladini što se igrači, pjevači, manekeni i ostali, to su ljudi propaliteti, to su ljudi propaliteti. Da njih volimo, da u naša srca unosimo ljubav prema njima. Halo, ne zaslužuješ da budeš u mom srcu ni jedan posto. Tu ima samo mjesta za Mohameda alaihi salatu wasalam. Dobro se preispitajte koga volite budite sa njim spremni biti na sudnjem danu. Isto tako, braću moja draga, <clears throat> od stvari koje su prava poslanika i naša obave prema poslaniku i time završajmo naše druženje, jeste pokazatelji te ljubavi. Svi mi kažemo volimo poslanika, volimo poslanika. Gdje se ogleda ljubav prema poslaniku? Dođe ženi, kažeš svaki dan, ženo volim te, ženo volim te. Pa dobro, daj mi jedan dan nešto bolan pokaži da kupi mi prsten, kupi mi čokoladu. Ne, ne, žena, ja tebe volim, ali ništa nećeš dobiti. Ma da mi malo to potvrdi praktično, Allah te uputio. Tako i vjera. Volimo poslanika, volimo poslanika. Poslanik kaže klanjati. E, poslaniće, ne moramo, nemamo vremena mi klanjati. Nema tu ljubavi. To je lažna ljubav, nek se ljuti ko hoće ljudi, lažna ljubav. Prava ljubav je da se čovjek pokori. Božijem poslaniku, se salatu wasalam. Normalno da bi se pokorili, hajmo malo sestre, znam da vam je dosadlo, poželili ste se da malo ispričate se, ali evo sam malo još sačekajte. Evo, sačekajte još sam malo. Moramo izučavati siru. Ne možemo slijediti poslanika, ne znamo njegovu biografiju. Pa moramo izučavati biografiju Božih poslanika, ali salatu wasalam. Isto tako, često donositi salavat na poslanika, alihi salatu wasalam. Zamislite da ti neko kaže ako ti spomeneš tog i tog, on će tebe tamo na televiziji spomenuti. Misliš ti dođeš sad sjedi tamo neki i kaže imam ja jednog jarana iz Makedonije u Italiji radi, a to neki veliki prijesednik o tebi priča na televiziji. A ti se napušeš, bau, joj, spomenu me na televiziji, ljudi, znaš šta je, jesam, ja sam glavni. Už samo da se uslikaš, evo me. Allahu poslani kaže ko na poslanika donese jedan salavat. Sam rekli sallallahu alaihi wasallam. Allah na njega donese deset salavata. Ja, rab. Jedan ashab, Božji poslanik, naređeno je Božijem poslaniku da jednom ashabu prouči suru lem je lezine keferu. Pa je Božji poslanik, naredio mu Allah, zovi toga ashaba, nek ti uči suru lem je zine keferu. Kaže Boži poslanik, zovnite mi toga Saba, kaže Allah Đelešanu mi je naredio da ti meni tu suru proučiš. Znate šta je zapelo Toma Sabu u tom događaju za oči? Šta mu je zapelo? Kaže Allahu poslaniće, je li Allah izgovorio moje ime? Šta misliš to? Nije njemu zapelo što će on poslanik učit Kur'an, je li kaži, je li Allah moje ime izgovorio? Imaš priliku svaki dan stotinu puta da Allah na tebe donese salavat. Ja, rab, koliki smo mi škrtice. A vamo da ti predsjednik spomene tvoje ime na televiziji, 15 dana bi bio u nesvijesti, čovječe ne bi sebi dolazio. A taj predsjednik zaboli ga zub cijelu noć, ruči, a boli me zub. Halo, ne vreš svoj zub riješiti. Allah Đelešanu donosi salavat na insana ko rekni Allahume sali ala Muhammedin ala ali Muhammed. Ja rab. Pa gdje je ta naša ljubav istinska? Koliko dnevno puta donesemo salavat? Ima li neko da deset puta svaki dan donese salavat? Hajde nek se javi svaka muča. Evo jedan, jedan od svih, dvojica, trojica. Gdje smo ostali? Aj, nemamo vremena utakmice, gledamo PS, jesi do sada, Allah te uputio. Salavat na poslanika, ali i Isto tako, priželjkivanje da ga vidiš. Kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu, kaže, bit će u mome umetu ljudi koji bi dali sav dunjaluk da me vidi. Da li smo mi od tih ljudi? Ima, kaže, u mom umetu će biti ljudi koji bi dali sav dunjaluk samo da me vidi. Da li smo mi od tih ljudi? Isto tako, ljubav prema onima koji voli poslanik. Pa imate tamo hadise, poslanik voli to i to, poslanik voli to i to. Da li mi volimo te ljude? Poslanik mrzi to i to, poslanik mrzi to i to. Da li mi to mrzimo? Moramo svoju dušu odgojiti, svoja srca, da se pokore kad poslanik nešto voli, da i mi volimo. Kad poslanik nešto mrzi, da to i mi mrzimo. I za kraj, braćo moja draga, od prava poslanika jeste ljubav i pažnja prema njegovoj porodici. Isto tako ljubav i respekt i poštovanje njegovih supruga. I na kraju ljubav i respekt njegovih ashaba. Ashabi su najbolja generacija. Oni su ti koji su iznijeli na svojim plećima breme Islama i dostavili ga generacijama nakon njih. Molim Allaha Đelešanu da nas učini od onih ljudi koji će istinski voliti Muhammed alihi salatu wasalam. Molim ga subhanu wa da nas učini od onih koji će biti sa poslanikom na sudnjem danu. Molim ga subhanu wa da naoprosti oprosti grijehe i na kraju subhaneke, Allahumme ve bihamdike, ešhedu in la ilaha illa ve tubu ilik. Nadam se da ovi što žuri, da žuri na ćevape, a nigdje drugo. E, nemojte zaboraviti glasat. Idem postom. Idem postom. Reku da se sakrim postom. Nema, nema, ne smiješ. Dari, da neće Šta, brate, ma dođite, brate, kako ja mogu Italiju doći? Sranje, nemoj tamo. E, ko slikao? Ovaj svoj! Maša Allah. Kamo blic? Ajde. A, dobro. Ajde. Evo sa Efendijom. Možda je Efendijom Sarajevo, tako. Dobro. Dobro. 川崎